Labrīt visiem! Prieks būt Dieva namām, bet vispār jūs katrs esat Dieva nams. Būsim atvērti tam, ko Dievs ir sagatavojis šodien. Nebaidīsimies, tiešām spērsim šo soli uz priekšu, pateiksim Dievs, es gribu piedzīvot, Dievs, es gribu būt brīvs, vai Dievs, es gribu, es gribu spērt šo soli, un Dievs gaida, ka tu spēr šo soli pirmais, un tad tad viņš tev var lietot, viņš tev var dziedināt, viņš tev var atklāties. Dievs nekad nevienam sev neuzspiež. Un Dievs nav tāds, kas viņš tev tagad nāks un teiks, tev ir jādara, nāc pie manis, nāc un nāc un vilks tev aiz rokas, bet viņš tev aicinās vienmēr. Un tā izvēle ir, vai tu atsaucies tam, vai tu to noraidi. Tad slavēsim, slavēsim, lūksim, lūksim draudz. Jūs varat sēdēt, jūs varat celties kājās, bet lūksim un meklēsim viņu vaigu. Paldies Tev, Jēzus, ka Tu atbildi visiem. Visiem, kur Tev meklē. Visi, kur Tev pielūdz. Visi, kur Tev pielūdz. Un šodien mēs esam nākuši šeit kopā, lai Tev pielūg Dievs, lai Tev slavē Dievs, lai Tev godinā Dievs, lai Tavu vārdu augstu celt pār visiem vārdiem. Jēzus Kristus, lai Tavs vārds ir pagodināts šajā vietā. Dievs, lai tikai Tu esi augstu celt šeit, Dievs. Kungs, mēs slavējam Tev, Dievs. Kungs, mēs lūdzam, ka mūsu sirds ir mīkstas, Dievs, ka mūsu sirds ir mīkstas. Kungs, ka mēs nenocietinām savus sirdis. Dievs, mums vajag Tev šodien, mums vajag Tev šodien. Mēs zinām, ka mēs nevaram bez Tevis. Mēs zinām, ka mēs nevaram bez Tevis. Lai arī kas būtu, lai arī kalna atkāptos, arī kas būtu Tavs žēlstība, vienmēr paliek vienmēr paliek uz tiem, kas Tev bīstas, uz tiem, kas Tev meklē. Un Dievs, mēs negribam uzlikt kaut kādus standarts. Dievs, mēs gribam piedzīvot Tev visā pilnībā, visā pilnībā, visā patiesībā. Kungs, tiešām, vādi, vādi šo dievkalpojumu. Kungs, mēs esam Tavu, mēs esam Tavu, Dievs. Mēs gaidam uz Tevi. Mēs gaidām uz Tevi, mēs gaidām uz Tevi, kungs. Jēzus vārdā es Tev pasaku. Tu mani nes, par mani 천만의 mani atjauno, kāds vien ilgojos. Es esmu viņam patīkams, es esmu svētā gara nams, es viņa priekšā droši nostājos. Jo zinu, mani viņš mīl. Bye. debesmu svētā garnā, es viņa priekšā droši nostājos, jo zinu mani bija. sauc Āba Tēvs, kas tiešām pazīst Tevi kā Tēvu. Kā Tēvu, kas rūpējās par mums. Kā Tēvu, kas nav vienaldzīgs. Kā Tēvu, kam ir eh, gana daudz spēka, lai mums gan palīdzētu, lai mums dot dzīvību un spēku. Jā, Tēvs, Tu mums tiešām esi viss, kas mums ir vajadzīgs. Tevī mums ir viss, kas mums ir vajadzīgs. Un tāpēc mēs meklējam Tevi. mēs svinam šodien Tevi kā Tēvu. Šodien Tēva diena. Mēs varam svinēt Tevi, kungs. Paldies, ka Tu dod mums pazīt Tevi, kungs. Un es lūdzu, ka šajā dienā mēs varam iepazīt vēl kaut ko jaunu no Tavas sirds. Tā pa īstam, kungs, ka varbūt ne mēs tikai galvā zinām to, kā tu, kāds Tu esi. Bet Tēvs, ka Tu mums rādi, ka Tu mums māc, ka Tu uzrunā mums sirds, kungs. Kungs. Jo ir labi taviem bērniem zināt, kāds mums tēvs ir. Tēvs mūsu esi labs. Kungs, pie Tevis ir mūžīgā dzīvība. Pie Tevis ir mūžīgā dzīvība. Ja Tu šodien esi šeit, un Tu vēl neesi piedzīvojis to kungu, Tu zini, ka Tev vēl nav tāds piedzīvojums, bet Tu gribi nākt pie viņa. Tu to vari izdarīt tagad. Tu vari lūgt ar saviem vārdiem. Kungs, Jēzus, piedod man mans grēks. Dievs piedod, ka esmu dzīvojis bez Tevis. Dievs piedod man, kungs. Kungs nāc manā dzīvē, Dievs. Maini to, kungs. Es gribu dzīvot Tev. Es gribu dzīvot tā, kā Tavs vārds saka. Ja Tu neesi izdarījis, lūdz, lūdz, lūdz. Un kungs Tev piepildīs. Kungs Tev dos cerību. Kungs Tev atjaunos. Viņš Tev liks uz stiprs klints. Un tā klints ir Jēzus Kristus kas ir vakar un šodien un mūžīgi tas pats. Un ja tu lūdz, tu vari būt droši, ka tavu grēku ir piedod. Ja tu lūdz no sirds, tavu grēku ir piedod. Tu esi mazgāts tīrs, tu esi mazgāts baltāks par sniegu. Tavu grēku ir piedod Jēzus Kristus vārdā. Ja tu lūdz, ja tu lūdz, viņš tev piedod, viņš tev piedod. Viņš neatgādina tev vairs to. Viņš neatgādina. Meklēsim to kungu, meklēsim viņu vajag. Un, eh, kas nezin, kas šeit notiek, ir tā, kad man ir atkal laulības gredzens. Un eh, tas ir tā kunga un kuldīgs draudzes nopelns. Un viņš ir īpašā veidā uztaisīts, kur ir, jūs varbūt redzat, ka tur ir tā kā tāds savīts aukls, tas dizains viņam ir. Un tas simbolizē divus savīts aukls ir derības starp vīrieti un sievieti. Trešā aukli ir, kas ir trešā aukla? Dievs. Un jūs zināt, svētajos rakstos ir rakstīts arī, ka trīskāršu auklu tik viegli nevar saraut. Es dabūju stipri piemaksāt, bet, kad es ieraudzīju šito, es teicu, man jābūt uh, šitam ir jābūt. Bet bez jums tā nebūtu. Aleluja! Ja. Un uh, slaudiem par to. Un tur var redzēt arī ceturto auklu. Uh, šad tad. Es it kā sākotnēji to domāju kā trīs, bet ir derība starp vīrieti un sievieti laulībā. Tās ir divas auglas. auklas. Tad ir trešā aukla, kas ir uh, dievs. Un ziniet, uh, ceturtā aukla simbolizē derību, ko tu esi slēdzis dievu bet arī cilvēku priekšā. Ja? Un mums ir derība vienam ar otru. Tā kā četras auklas šeit arī iederās. Kā gribat? Ja gribat saskatiet trīs, ja gribat saskatiet četras, abi ir labi. Turklāt 3 plus 4 ir 7. Tas pavisam forši būs. Jā. Tā kā jā, sievas vārds ir iegravēts iekšā, datums ir pareizais un man ļoti, ļoti patīk. Tā kā liels paldies jums, kā saka, kad nevien pārmetāt man, kad esmu, ja. Kuldīgā ir bijuši cilvēki, kas mani nākuši gadus atpakaļ klāt un prasījuši, nu, gandrīz vai apgrēcību ņēmuši, kad uh, mācītājs sludina, ja, un, un dzīvo ārlaulībā. Nu, nē, man bija pazadzis vienkārši gredzens, ja, astoņas gads. Un, un nu, man viņš ir atpakaļ, jā. Paldies. Uh, Es esmu pārsteigts par to, kas eh, šodien jau ir noticis. Eh, es paliecos pēc slavēšanas pie Lauras. Eh, Laura ir ehm, tā meitene, kas sēdēja pie mm, digitālajiem klavieriem, ne, bet, nu, sintezators, ja, jeb elektroniskās klavieres, un viņš sēž tagad šeit un viņi nav liepājis. Un es prasīju, vai tu piemeklēji repertuāru tēvdienai? vai tas bija nu, tā kā kaut kāds apzināts gājiens, jo mums nekas nav saskaņots. Un, ja es pareizi Laura sapratu, Laura, tad atbild bija nē. Un, jo viņi nezināja īsti līdz šim rītam varētu būt tā. Es arī, es, tais, jā, es viņai pateicu, ka šodien ir tēvdiena, ko man vakar pateica man pašu bērni. Ja? Jo mā, mammiņas diena man ir nosēdusies apziņā, bet tēvdiena tas ir mēs ar Lauru skaitījām šurbraucot, kad tas varētu būt kaut kur pēdējie desmit gadi, vai ne? Nu, es nezinu, nestrīdēsimies pa cipariem. Nu, un uh, es dzirdu slavēšanā, tur gaismas tēvs un tēvs, un tu man esi ļoti vajadzīgs, un tā, labi, es domāju, nu, tēva diena, moški ir tā izlūguši, saskaņojuši, nekas nav izlūgts, nekas nav saskaņots. Un, un temats, tematu jūs tagad dzirdēsiet, <laughs> Un jums ir jātic, ka tas arī nav pieskaņots un tas nav uh, piemeklēts. Tāpēc uh, klausieties ļoti uzmanīgi. Es uh, ticu dubultam un trīskāršam apstiprinājumam, ka šodien lietas, kas notiksies, ir no debesu tēva. Amen? Amen. Un pirms es turpinu, es gribu tev pateikt vienu tādu lietu. Ik pa brīdim cilvēki nāk pie manis, vai varbūt uh, arī pie tevis, vai kā, un uzdot kādus jautājumus par garīgu raksturu padomu vai palīdzību. Un sniedzot uh, konsultāciju, ja es tādu varu, un tu tādu varu, es ļoti bieži konstatēju, ka viņi prasa jautājumus, kas jau ir izsludināti un izskatīti uh, bez mazvai divas stundas atpakaļ. Uh, vai iepriekšējā svētdienā, vai kaut kādā bībeles studijā ceturtdienā vai otrdienā. Ja? E, ko man tas rosina domāt? Tur ir divi varianti. Vai nu cilvēks, tad, kad izskan Dieva vārds, nav klausījies, e, tad nav forši, vai ir otrs variants, kad cilvēks klausās e, auditorijā, viņš to reizēm varbūt neattiecina, vai viņu tas neuzrunā dziļi personīgi. Bet kaut kādā kaut kāda kolektīva apziņa nostrādā. E, tā, tās ir manas teorijas. Ja? Jebkurā gadījumā rezultāts ir tāds, ka cilvēks neustver, nesadzird to, ko Dievs uh, viņam saka. Un uh, trešais variants arī tāds, ka reizēm Dievs runā gan par aktuālām lietām, kas ir šodien, tagad un jau vakara, kurām tu domāji galvā. Un tad saka, tieši tā kā naglējas galvas. Un tad ir lietas, pa kuras tev būs aktuālas rīt, parīt vai aizpairīt, bet tādas eh, nevērības, paviršības vai aizsprieduma dēļ, tu viņas domā, ok, šitas uz mani neatiecās, tas eh, būs pēc tam. Rezultāts ir atkal, ka tu topi eh, druciņi tā kā apzakts. Un līdz ar to, es ticu, tas bija viens no iemesliem, kā Jēzus arī teica, pielūkojiet, kā jūs klausaties. Un kam ausis tas, lai dzird ko gars saka draudzēm, ko Dieva vārds saka draudzēm un ko tā kunga kalpi saka draudzēm. Eh, temats būs, eh, jums ir jāuzmina temats, kaut gan tēvdienas eh, noskaņās, ja? Cik no jums ir dzirdējuši latviešu tautas sakām vārdu ābols no ābeles, tālu nekrīt. Un otrs līdzīgs latviešu tautas sakām vārds ir – kāda ābele, tāds ābols. Zinat šito, ja? Eh, par ko tas ir teikts? Eh, tas ir teikts eh, par to, kad ābols no ābeles tālu nekrīt. Parasti to teica, to saka, uz mani to attiecināja, zinot manu tēvu, kurš bija diezgan liels pļāpa, ja, nu, runātīgs vīrs, kurš bija kompānijas dvēsele, Un tad, kad man es augu un cilvēki vecāku gadgājumu, kas zināja manu tēvu un zināja man, tad viņi smaidīja un teica, nu, tu jau, Paulīt, tu jau, Paulīt, esi ābols, nu, nu, no ābels, kas tālu nav aizripojis. Man nepatika, ka man salīdzina man tēvu, tam bija savi iemesli, bet uh, doma ir skaidra. Un šodien uh, šis temats ir par Ābrahāmu tēvu un par Ābrahāmu bērniem. Un Ābrahāmu es uzreiz varu atkodēt kā Ābeli un Ābrahāmu bērns kā ābols. Un vajadzētu būt tā, ka Ābrahāma ābels āboliem būtu jāsatur sevī gan tā sēkla, gan tas kātiņš, gan tas auglis un sula, kas bija iekšā Abrahamam. Un uh, atšķirsim sākumā Jāņa evaņģēlī. Jāņa evaņģēlī 8. nodaļa 39. pantu. Un tur Jēzus brīnišķīgi nodaļa, bet mm, laika dēļ izlasīšu tikai ar jums uh, vienu pantu 8.39. Tātad Jāņa evaņģēlais 8.39, un tur stāv rakstīt šādu vārdu. Tie viņam atbildēja, tie, tie viņam atbildēja, mūsu tēvs ir Abrahāms. Jēzus viņiem saka, ja jūs esat Abrahāma bērni, darēt Abrahāma darbus. Citiem vārdiem sakot, tur ir kāda cilvēka grupa, kas saka – Mēs esam āboli no Ābrahāma ābels. Un Jēzus viņam saka, ja jūs esat āboli no Ābrahāma ābels, tad jums vajadzētu garšot kā Ābrahāma šķirnē, un tad dariet tos darbus, ko Ābrahāma tēvs ir darījis. Un viņi saka, protams, tur astoto nodaļu varat pastudēt, un jūs redzēsiet to kontekstu visu, bet tēma, viņi saka, mums, mūsu tēvs ir Ābrahāms. Un Jēzus viņiem saka, ja jūs esat Ābrahām bērni, dariet Ābrahām darbus. Un Jāņa evaņģēlijā 14, 12, turpat pavisam netālu, es pat iesaku apvienot šīs divas rakstvietiņas studiju nolūkos, un tur ir rakstīta tāda vārda, Jāņa 14, 12, patiesi, patiesi, es jums saku, kas man tic, tas arī tos darbus darīs, ko es daru, un vēl lielāks par tiem darīs, jo es noēmu pie tēva. Abrahām tēvs, tēvs. Tic, dara, darbi. Jāņa 8.39, Jēzus saka, ja jūs tēvs ir Abrahāms, dariet Abrahāma darbus. Jāņa 14.12, Jēzus saka, kas man tic – darīs tos, to, tos pašus darbus. Ir Abrahām darbi un ir Jēzus darbi. Un abi ir saistīti ar ticību. Un ja jūs paskatīsieties Jāņa 8.45 atpakaļ, Uh, Jēzus tur tādu nodaļas kopsavilkumu savalk kopā, nu, tajā runā. Uh, Jāņa 8.45. Bet man jūs neticat, tāpēc, ka es runāju patiesību. Un, ja tu vari pievelt savos pierakstos, kad Ābrahām darbi un Jēzus darbi, kurus ir jādara, tie ir ticības darbi. Tie ir ticības darbi. Tie ir darbi, kas ir darīti ticībā. Un, uh, lai nav noslēpums, uh, ir ticības darbi, ir Ābrahām darbi, ir Jēzus darbi un ir arī nedarbi. Un nedarbi ir Jāņa 8.41. Jūs darat savu tēvu darbus. Un tie saka, mēs neesam netiklībā dzimuši, mums ir viens tēvs Dievs. Un tālāk tur Jēzus saka, jūs tēvs nav. Nedz Abrahāms, nedz Dievs, jo, ja jūsu tēvs būtu Dievs un Abrahāms, jūs man nemeklētu nokaut. Bet Jūs tēvs ir velns, un viņš plāno viņa, viņa nedarbi, ja viņa darbi ir nokaut mani, un jūs vienkārši gribat izpildīt to, kas ir jūs tēvs tajā sarunā. Mēs vienkārši, es gribu, lai mēs redzam, kad ir, šeit ir runa iet pa trīs tēviem. Pirmais, es pieminēju, ir Abrahām tēvs, otrais Dievs tēvs un tāds nepatīkams tēvs, nedarba tēvs. Lūdzu, Sātans. Ja? Visiem viņam tituls ir tēvs. Šodien ir kāda diena. <laughs> Es, not... es nezināju, ka šodien ir tā diena. Tas izskatās kā stēlēts zābaks. Ja? Ziniet, kas ir stēlēts zābaks? Pieskaņots, eh, pieskaņot norunu. O, nē, Paldies Tev, debes Tēvs. Vēlna darbi ir melu, nepatiesības un neticības darbi. Vai darbi, kas ir darīti no neticības, vai balstoties uz meliem, vai balstoties uz kaut kādu grēku. Tie ir vēlna darbi. Ticības darbi ir darbi, kas ir darīti balstoties uz neredzamo, bet uz patiesību, to, ko saka Dievs. Un uh, paskatīsimies drusciņi tagad uz Abrahām, un jūs būsiet pārsteigti, ka tas, kas notika šo cilvēku, nu, es neizkalkulēju tos datumus, bet, uh, teiksim tā, vairākus tūkstošus gadus atpakaļ, es aizmirsu noprecizēt, lai jums saukt cipari 5, 6 vai 7, ja, uh, bet te, es lietošu vārdu vairākus tūkstošus gadus atpakaļ, tu būsi šokēts, ka cilvēki iet un tu un es tai skaitā viens pret vienu, kā kāds jau ir minis pēdas tik un tik tūkstoši gadus apakaļ. Un Ābrahāms uh, tiek saukts arī par ticīgo tēvu. Amen? Un Ābrahāms sastapās ar Dievu vēl pirms bauslības. Paturiet to prātā o, vecā derība, bauslība, uz mums tas nātiecās, la, la, la. Uh, piedodiet, Jēzus teica, dariet Ābrahām darbus. Dariet Ābrahām darbus. Un tagad paskatīsimies, jau sāksies tūlīdās satriecoši fantastiskas lietas. Paskatīsimies uz Ābrahāmu dzīvi. Jūs ziniet, kas bija Ābrahāms? Pagāns no pagāniem. Viņš bija pagāns Viņam bija pagānisks mugurkauls. Viņi to tu bija, kā saka, tādas pagāniskas zamaškas, jā, nu, es nezinu, kā latviskot, nu tādas tendencītas. Viņš, mu, viņa mugurkauls, viņa skelets, viņš bija uzaudzis pagānismu vidū. Kas ir pagānisms? Uh, vienkāršos veidos pagāni ir cilvēki, kas pielūdz jebko citu, tikai nevienīgo dzīvo patieso Dievu un dzīvo saskaņā ar viņu eh, dievu tā saucamajām praksēm vai eh, dzīves filozofiju un tā tālāk. Pagā, uh, Abrahāms, tad viņš bija Ābrams, tad viņš bija vēl Ābrams. Uh, viņš dzīvoja starp pagāniem, uh, viņš uh, dzīvoja tur, kur bija elkalpība, ļoti daudz dievu un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk. Un kaut kādā brīdī uh, Dievs viņu uzrunā, nezinu kāpēc tieši viņu, uh, bet uzrunā. Kā pagāni. Un saka, tas ir 1. mūzes 12. nodaļā. 1. mūzes 12. nodaļā pirmie panti. 1. mūzes 12. nodaļa, 1., 2. un 3. Labi, 1. 2. pants. Un tas kungs sacīja uz Ābramu. Ābramu izēja no savas tēva zemes, no savas cilts un no savu tēva nam uz zemi, kuru es tev rādīšu. Un es tev darīšu par lielu tautu, es tev svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu. Un tu būsi par svētību. Skaties. Ko Dievs uzrunā? Kaut kādā brīdī nav pateikts kā, nav pateikts kā, Bet Ābrahamam atklā, Ābramam atklājās tā kunga vārds. Nav pateikts kā, varbūt tur var izlobīt, es tik dziļi nelobīju. Bet viņam atklājās tā kunga vārds. Un Dievs viņu personīgi uzrunā, un, un kādi, kāds ir pirmā vēsts Ābramam? Izēj. Izēj. Izēj. Izēj. Un viņš nosauc trīs trīs lietas – no savas zemes, no savas cilts un no sava tēva uh, nama. Viņš pasakā, izēj no visa, iekš kā tu esi audzis, iekš kā tu esi elpojis, iekš kā tu esi dzīvojis, un ej uz vietu, kuru es tev norādīšu. Ne tikai izēj, bet ej uz vietu, kuru es tev norādīšu. Un, un skaties, uh, es aicinu jūs paņēmt rokās vismaz zīmuļus tagad un izdarīt labojumus, jeb atzīmi, kad ir jāpārbauda tas, ko Pauls tagad jums sludina. Otrajā pantā Tur ir rakstīts, un es tev darīšu par lielu tautu, es tev svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Orģinālā tekstā, kur uh, es neesmu redzējis uh, pareizes tulkojums, tur ir jābūt. Tur, kur ir rakstīts, un tu būsi par svētību, tur ir pavēle izei, numur viens, un numur divi ir esi par svētību. Tā ir milzīga atšķirība. Nevis kaut kad nākotnē, bet izēj un esi par svētību. Pārbaudiet šito tekstu un pēc tam isi, man ir viss izstrīpots jau latviski. Un labojums ir uzrakstīts ar lieliem sarkaniem burtiem manā bībelē. Izēj un esi par svētību. Jo tāds ir tēva plāns. Tu nevarēsi būt par svētību, ja tu neizies. Savukārt, ja tu izēji, tev ir jāiziet uz to vietu, kur Dievs tevi rādījis, un jābūt tur par svētību. Tālāk. Uh, Abrahams, mēs zinām, kad Abrahams ticēja Dievam. Kā mēs zinām, ka viņš noticēja Dievam? Nu, tāpēc, ka viņš paklausīja tam vārdam, kas viņam atklājās. Līdz ar to ticība vienmēr iet kopā ar paklausību. Amen? Ļoti daudziem cilvēkiem atklājās Dieva vārds šodien. Ļoti daudziem. Pie tam vēl atklājās tā, ka man personīgi muti paliek vaļā. Nopietni, vēl joprojām. Un es nekādīgi nevaru saprast, kā tik spilgtu atklāsmu vai vārdu dzirdot, tu vari palikt sēdot savā vietā. Savā tēvnamā, eh, savā ciltī, savā zemē. Es uzreiz pateikšu, ka Ābrahām gadījumā, protams, tas bija runa arī par geogrāfisku pārcelšanos. Mūsu gadījumā Dievs ļoti bieži saka, izēj no savu pagānismu, izēj no pagānu vidas. Tas nenozīmē iziet no lat Latvijas, kurā ir daudz pagānu, bet iziet no ļaunas sabiedrības. Varbūt jāatstāja draugi, kas tev neceļ ticībā, bet gremdē nost un vēl apakaļ uz pagānismu. Varbūt ir jāiziet no attiecībām, kuras nav svētītas, ka tu dzīvo kopā ar kānānieti. Es nerunāju par precētiem cilvēkiem, es runāju vispār. Par ārštat partneriem. Citādāk jau visi neticīgie halilujā varam šķirties, ja, ja neticīgs partners. Ja. Tā tas nav domāts. Bet Dievs saka, izēj. Un zini, ļoti bieži cilvēki cenšas nosēdēt uz diviem krēsliem. Viens krēsls saucās uh, uh, tā kā vajadzētu iziet un būt par svētību, bet uh, tas krēsls pārvēršas par neiziešanas krēslu, un otrs krēsls ir par cenšanos būt par svētību. Bet ja tu neizēji, tā kā Dievs saka, tu neesi, tu nevar būt par svētību. Punkts. Un pavēle ir izēji un esi par svētību. Ja? Un ja mēs neizējam, mēs nevaram būt par svētību. Okay? Tas, eh, starp citu, attiecās arī draudzē, kad reizēm saka, iziesim ielās, iesim pie neticīgiem. Ja? Un, ja mēs neizējam, mēs nepiedzīvojam līdz plūstošo svētību. Amen? Ļoti vienkārši. Un, un nevar būt, uh, un, še, un teiksim tā, tad, kad mēs izējām un esam par svētību, tad seko apsolījumu. Nevis atnāk apsolījums un sapratāt secību. Un kā gribās, cik ļoti gribās, lai no, no sākuma atnāk Nu, Dievs pārliecina man, un viņš jau pārliecina un iedrošina un izlai savu garu. Nav jau tā, ka pirmais tēva apsolījums ir svētais gars. Ja? Dāvana. Un Jēzus teica, neizējiet, kamēr nesat saņēmuši spēku pilnību. Amen? Amen. Jēzus bija ļoti nopietns par to. Viņš e, neekipēts cilvēkus nesūtīja ārā. Atbildīgs tēvs. Amen? Amen. Viņš nesaka, īzēji, lauz un lāči tev saplosīs un es tev nemaz nebruņu došu, tikai tici. Ja? Viņš teica, nē, palieciet Jēruzalemē, kamēr buh, spēk. A tagad viss ir vaļā. Tagad viss ir vaļā. Saņem spēku, ej. Mēs ļoti bieži spēks saņemam, bet nējam. Svētības nesē. Ko? Amen? Nu, izstiepies vai sarāvi. Secība ļoti vienkārši. Labi, Tālāk skaties, kas notiek ar Avrahām. Viņš paklaus Dievam, un Dievs redz, o, šīs vīrs ir nopietns, un 7. pantā, un tas kungs parādījās Ābramam un sacīja, taviem pēcnācējiem es došu zemi, un viņš, tas ir Ābrams, uzcēla tur altāru tam kungam, kas viņam bija parādījies. Skaties, faktiski pirmā lieta, kurš ir dzirdējis tādu vārdu encounters? <laughs> ir, ja? <laughs> Parasti ir, ā, ū, ā, kas ir encounters. Uh, en, tas ir no angļu vārda encounter, uh, kas nozīmē sastapšanās, jeb sadursme. Tad, kad cilvēks sastopas ar Dievu, tad, kad cilvēks sastopās ar Dievu, viņš kļūst par upuru pienesēju. Viņš kļūst par altāru būvētāju. Kam domāts ir altārs? Lai pienestu Upurs. Kāds upurs pienes Ābrāms? Nu, tur lopiņi bija. Un vēlāk mēs redzēsim, viņš sāka piesaukt tā kunga vārdu. Jūs esat dzirdējuši tādu tekstu un izglābsies ik viens, kas piesauks tā kunga vārdu. Tā kunga vārds ir jāpiesauc. Ābrahamam Dievvārds atklājās. Tagad visi dzird pa labu, pa kreisi, pa Jēzu Kristu. Tad uh, kaut kādā īpašā veidā, kaut kādam unikālam cilvēkam, protams, kas bija Ādam pēctecis un no, nē, no tur bija vēlāk. Ja? Jeb nē. Nē, nē, pareiz bija. Nu, es, pagaidu, es palabošu sev. Visi pār, jā, no bija pirms viņa. Es sabijos, ka es tur patriārhos esmu ap, ap, kas ir Adāma un Noā pēctecis, Dievs atklājās starp pagāniem, un pasaki, es esmu tev atklājies tāpēc, lai tu iziet un būtu par svētību citiem. Tagad skaties, no Abrahāma ir cēlusies kāda tauta, no pagāna, no superpagāna, kāda tauta ir cēlusies. Izraels, kas ir Dieva izradzētā tauta. Tas pats plāns, kas bija pret Ābrām, Abrahām, ir bija likts pēc tam uz veselu tautu. Viens aizsāk, un tas Dieva plāns nemainījās uz Izraēlu, un starp citu nekad nav mainījies. Starp citu. Un veselai tautai bija jābūt Ābrahāma bērniem un jādara Ābrahāma darbus. Amen? Kāpēc? Ābrahāms varēja būt par svētību vienam, diviem, desmit, simts cilvēkiem. Nu, bet ierobežots. Bet cauri veselu tautu bija doma, kad viena tauta būs par svētību visām zemes tautām. Tas ir tēva plāns. Apsveic jūs tēva dienā. Tas ir tēva plāns. Mēs dziedājam, tu esi mūžīgs un ne, nemainīgs. Tas ir tēva plāns. Jēzus Kristus tas pats vakar, šodien un mūžīgi, vienmēr. <laughs> ja? Tagad skaties, Ābrahām plāns kļūst ļoti personīgs pēkšņi man un tev. Tas, kas notika 6 vai 5 vai 7 tūkstoši gadus atpakaļ, vairāks tūkstoši gadus atpakaļ, pēkšņi ir ļoti aktuāls šodien. Tēva dienā. Iziet un būt par svētību. Tad, kad cilvēks patiesi sastopās ar Dievu un ļaujās Dieva vārdam, viņš kļūst par Dievu vārdu piesaucēju, dievvvārdu slavētāji un upuru pienesēji. Jo veids, kad Dievs atklājās, un dārgais draugs, tā nav mana teorija, tā nav mana bībeles mācība. Ja mēs lasam vienu un to pašu bībeli, un man ir privilēģija, ka es šad tad vēl palastu tur cit, citu valstiskus komentārus un var izstrīpot latviešu bībelē un ieteikt jums palabot formas, bet pārbaudot. Tā nav mana mācība. Tā ir, Dievs saka, man ir tāds plāns, viņš nav apspriežams, man nevajag padomas par viņu. Jūs ziniet, kā reizēm saka latviešu tautā, kurš ir dzirdējis tādu vārdu? Kā tētīts teiks, tā būs. Ja? Jeb kā tēvs teiks, tā būs. Nu, kurš ir dzirdējis? Ir? Ja? Kā vecais teiks, tā būs. Es nesalīdzināšu Dievu ar veco, tā būs necieņa un nedievbība, bet kā tētīts, aba tētīts teiks, tā būs Būs. Un uh, mēs ar savām pārdomām, teorijām, mēs varam uzdot jautājumus, bet mēs nevaram radīt jaunas tēva versijas. Amen? Ja? Un ja tēvs ir teicis tā, tad mums ir jāsatvert, kā viņš ir teicis. Amen? Kāpēc? Tāpēc, kad kā tētīts teicis, tā būs. Un tētīts ir apņēmies svētīt tikai to, ko viņš ir teicis. Viņš nav apņēmies svētīt to, ko Pauliņš ir teicis, lai cik Pauliņš viņu nav mīļš un, ja, un skaists. Un es esmu skaists. Un tu arī. Ja? Tāpēc, ka man tētīts ir skaists. Ja? Brīnišķīgi ir viņa darba. Kā beznies iedīga viņš man tur mīcīja un darīja. Atcerieties, es jūs vienreiz rāju, kad ja jūs mokaties ar mazvērtības kompleksiem – un pieiet pie spogaļa un čīks, tad kāpēc tu esi tik neskatīgi, neizskatīgs? Beidzi spļaut tēvam acīs. Es nerunāju, es runāju, ja? beidz spļaut tētim acīs. Un ja tev ir problēmas, tad eja tēviņas risina. Un kāpēc es esmu šāds un kāpēc šitāds te? No brīvas gribas es tev esmu dzemdinājis, ja? un izmīcīju tā, kā es gribēju. Ha! Ja? Un patiesībā viss man rokdarbi brīnišķīgi, bet kāpēc man ir tik liels augsts? Avot gribēja. Ja. Ja. Tāpēc, ka es zināju, ka tu esi spītīgs un stūrgalvīgs, un tev vajadzēs plēst aiz ausēm bieži. Ja. Es kādreiz pārdzīvoju pa savām ausīm. Ja pastās uz fotogrāfiju, man viena ausa šitāda, to, man liekas, uztaisīja mans debes, uh, zemstēvs. Jā, jo viņa mīļākais sods bija plūkāt man aiz ausēm, un tad bija pa pakaļdevu un pa ciskām. Un, nu, viss kā nākās. Ja? Bet eh, es skatos bildēs, viena aus tāda glīta, un rītī, kāpēc otra ar tādu vajag, te es būtu modelis, skaistals. Nu, tagad neko. Lai nesit pa lepnību, ne? <laughs> Gan jau arī tev kaut kas tāds ir, ja? Viss ir ideāli, tikai deguns tāds. Nu, varēja būt smailāks vai apaļāks, ja? Ko tu spļauj tētim acīs, ja? Bīsties. Tātad, skaties, pagājušas svētdien es biju Liepājā. Un uh, slavēšanas laikā bija brīnišķīga slavēšana. Un es jūtu, uh, vai nu man liekas, bet uh, slavēšana ir laba. Mwah! Un es, es neesmu tāds, kas var slavēt, urķēties pa degunu un skatīties, ā, nu kas tas zālē notiek, ja? Bet reizēm gribas. Es jums pateikšu, kāpēc. Liekas, ka vai nu es dzirdu tikai slavētājs un sevi, vai nu neslavē cilvēkais mans. Un pēc tam man sieva teica, eh, kas valdīja mazo pīrādziņu, ieviņu, eh, kas arī šodien mammai bija jāvalda slavēšanas laikā rokās, uh, Ginti paņēma no zanas, vai ne, un aizgāja beigās, un viņi bija manas acis un ziņotājs, uh, informators. Un uh, mēs tā pārspriedām, pārdzīvojām, neaiz tā, kad bakstīt cilvēks, bet uh, situācija tāda. Priekšējā rinda, pirmās divas rindas slavē. Uh, faktiski simtprocentīgi Tad trešā rindā tur slavē viens, ceturtā tur, piektā tur, un kaut beigās staigā iedzer kafiju, spaida telefons vai jokojās ar bērniem. Uh, mīļie, kad mēs sanākam kopā, uh, mums ir jāpienes Dievam kopējs upurs. Uh, man kāds brālis, kad es viņam to teicu, draudzes kontekstā un kopības kontekstā, prasīja, ka kāpēc tu, kāpēc tu domā, e, kad ir jāpienes e, tā pateicība un slāva, tā kā tu, Paules, saredz to vai māc? Es teicu, es mācu. Atšķirsim, ko apustoļi māc. Ja? Vienā akordā, vienā balsī, vienā prātā, vienā garā. Es nezinu, kā savādāk vienā balsī var pienest kopēju pateicību, ka ja es saku ā, tad tu saki ā, un ja tu saki b, es mauju kā māk līdz b. Nevis tu saki z, ž, uh, eh, abvgd, ja? un tad te, jūs saprotat, pa ko ir runa? Kāpēc? Tētīts tā noteica. Mūsu tētīts debesīs vienā balsī, vienā. To, ko tu dari savā harizmātiskajā kambarē, hāleluja, o, oh, ja, pogo kā lakstīgali, vītero kā strasts, jeb kas viņi tur ir, ja. Bet kad mēs sanākam kopā, ir kopējas dievkalpojuma kārtība. O, tu mūs grib ielikt rāmī. Kurš vēlns ar tev konsultējās? Reliģiskais vēlns? Ja? tā viss ir reliģija, tas viss ir tas tur. Jūs esat dzirdējuši šitāds teksts? Skaties rakstos. Ja tā ir reliģija, ja es vadu ārā. Ja tēvs ir pateicis, ka tādā veidā nesīsim upuri, tad bīsties tēvam spļaut acīs. Amen? Un piedodiet, ja tēvs man saka, Paulu, tu esi noguris, tev nav oma, bet tu brauks uz kuldīgu un pogos man par godu kā lakstīgālā, tad uzminiet, kas notiks. Jūs redzēsiet saguruši, savītoši, saburzīt lakstīgālu, bet viņi pogos. Amen? Kāds atpazīst sevi? O, es šodien nejūtos, ka Dievam godu nest. Kuru interesē tavas? Jūt, oj, Paul, tu tagad debes tēvu tādu skarba nostādi. Paklausies, Es esmu pie tā bijis skolā. Un viņš saka, es zinu, ka tev ir grūti, mm, ja? bet slavē, lauzies ārā. Un viens laužās ārā, un divi lauzās ārā. Un pēkšņi, o, viens akord, un melnie mākoņi sašķeļās. A, kā viņš šķeļās, jūs domā? Visi, visi saka, o, blā, ja? šodien uz draudz negrib iet. O, svētā gara vadība. <laughs> ja tev gars vada uz misiju, un nenākt uz draudz. Aleluja, ej, dar, un nāca tiem pestītiem apakaļ uz draudz, vairāk ticīgā un ziedotāju pulku. Pa ziedotājiem bija humors. Kaut gan kāpēc nē? Ja? Kāpēc nē? Praktiski gudrība. Ja? Ir lietas, uh, tu esi dārgs, vērtīgs un individuāls. Dzirdi? Tēvs tevi ir radījis superīgi, fantastiski apdāvināt. Pasakāts lūdzu, amen. Tā tas ir, pat ja tu tā nejūties, tu esi kapitāli radīts. Tu esi tāds skaistuls, kā ja es būtu, nebūtu precējies, un tu būtu pretējā dzimu, iet tev bildināt. Ja? Tas ir humorā. O, nē, šito jūs nesapratāt. Labi, piedodiet. Tas bija tas, ko Mārtiņš teica, lai neko no sevis nesaka liekas. Ja? Tu esi skaists. Tu esi unikāls. Tu esi apdāvināts. Bet arī es esmu tāds bet mums ir viens tēvs. Lai cik es, tu, neesam unikāli un superīgi tēvi rokās, mums ir vieni rīkojumi, amen? Tad, kad tu satiecies ar Dievu, tu kļūst par upuru pienesēju. Tu kļūst par pateicības pienesēju. Tu kļūst par slavētāju. Un nav dievkalpojumā normāli, ka tur dzied, tur dzied, tur dzied, a tur nedzied. Jūs dziedāt, jūs esat malači lakstīgās no lakstīgām, cīruļi. Ja? Es tur esmu tāds mazais zirbuls. Ja? Mīļie, mums, mēs esam radīti Dievu godam, Tēvu godam, caur Jēzus Kristu. Un mums ir, mums ir jādara ne tā, kā mums iestāst, ne tā, kā mēs jūtamies, bet tā, kā tas ir saskaņā ar patiesību. Okay? patiesību ir jāatzīst, tad viņa dara brīvu. Nevis, nu, es pagaidīšu, kamēr patiesība man darīs brīvu, un tad es rīkošos. Kā bija Ābra, Ābramam. Izēj, un es par svētību, un tad seko zīmes un brīnumu. Tad seko svētība, tad seko auglība, tad seko pavairošana. Ejam tālāk. Kas notika ar Ābramu? 12. nodaļa, 10. līdz 20. pāns. Šitan es ritīgi gribu atzīmēt vienkārši rakstviet 12, 12. nodaļa, 10. līdz 20. pāns, un tie pāns saucās Ābrāms Eģiptē. Un skaties, kas notika. Ābrams pieļauj cilvēcisku kļūdu. Pēc sastapšanās ar Dievu, pēc paklausības Dievam, pēc iziešanas no pagānu vidus, pēc altāra uzcelšanas dievam, respektīvi pēc kārtīgi pirmā kristīgā gada, viņš aiziet uz Ēģipti. Kāpēc viņš aiziet uz Ēģipti? Zemē bija bats. Vīrs ir turīgs, kalpu daudz, īpašumu daudz. Kā visus uzturēt? Sāk štukot, aiziet uz Ēģipti. Vai Dievs viņu vadīja uz Ēģipti? Nē. Man patīk, ka Bībele parāda arī uh, mūsu patriarhu un ticības tēvu cilvēcisko pusi. Un vēl tālāk, tagad skatieties, es drusciņi pieskaršos, uh, kā zelta mācība mūsu dzīvē par puspatiesību. Abrahams uh, saka, viņam ļoti skaista sieva ir, jā, viņš jau vēl tad nebija vecs, viņš jau vēl tad nebija, viņš bija vīrs vidējos gados, un sieva viņam bija satriecoši skaisto. Un viņš saka, klausies, Sāra, kad mēs iesim uz Ēģipti, tu saki, ka tu esi mana māsa. Un pa 50% tā arī, tā arī bija. Viņi, viņi bija viņa pusmāsa. Kāpēc viņš to teica? Lai izglābtu savu dzīvību, ādu. Ko viņam Dievs bija teicis? Es būšu tavs sargs un tavs vairoks. Vai viņš ejot uz Ēģiptu atpakaļ staigā izdarīto ticībā, ja bija neticība viņā ienākus iekšā. Patur to prātā, tā bija neticība. Tā bija neticība. Un tagad paskaidri, cik soļus tu esi darījis, ejot apakaļ uz Ēģipti. Dievs viņu neatmet. Dievs viņu neatmet. Bet tādi podi gāja, ka Abrahāms varēja pazaudēt sievu, aicinājumu un nebūt ne Izraels bijis, ne svētība visai pasaulē. Kā jums tas? ne arī Mesija vēlāk piedzims. Viens fēlers, viena kļūda, vieni meli, puspatiesība. Faraons tieši otrādi. To, ko Ābrams savā galvā bija izdomājis, faraons pasaka, super, tevi skaisti māsa, es viņu gribu. Ja to būtu izdarījis, jebkurš zemāks pa faraonu, Ābrams būtu teicis faraonam, nu, te tāda lieta, nu, atšuitos, bet pats faraons iekāroja viņa sievu. Beigās ar milzīgu kaunu nācās atzīt, ka tie meli. Protams, Dievs iestājās, slav viņam, slav viņam, arī mūsu vājībās un kļūdās, slav viņam, bet tā kauna tinies no šejienas ārā. Un tagad skaties, un Ābra, 13. nodaļā, Ābrams devās no Ēģiptes uz dienvidu zemi, viņš, viņa sieva līdz ar visu, kas tiem bija. Tālāk es gribu kaut ko izcilu pastāstīt par Ābra, Āb, Ābram. À, mums rītīgi tas ir jādzird, rītīgi jādzird. Uh, tas būs par Ābrahāmu un, un Kristus garu. Atcerieties, Abrahām tēvs, Dievs tēvs, Abrahām darbi, Jēzus darbi, ticības darbi. Kaut kādā brīdī Abrahāms, vēl joprojām Abrahams, no Ēģiptes aiziet uz dienvidu zemi, un viņam līdz nāk brāļdēls Lats, kas ir jaunāks un vispār puišals, jāsaka tā. Nu, jau pieaudzis vīrs, bet pēc status attiecībā pret Ābramu puišals. Un nonāk viņi pie ganībām un izceļās strīds starp viņu uzņēmumiem. Jo abi divi lopkopji, bagāti lopkopji, turīgi, liela, liela pamatīga firma. Divas kristīgas firmas sadurās <laughs> un saka, un pastieties uz Ābrahāmu garu, Ābrahāmu garu un uz Latu un tāds ir Kristus gars. Izceļās strīds, un Ābrahams saka, eh, kurā pantā bija. Eh, zeme, viņš atkal tur uzceļ altāri, ja? viņš atkal uzceļ altāri, viņš atkal piesauc tā kunga vārdu, viņš pielūdz, nes upurs, viņš nestāv var aizvērt muti. Un zemi viņas nevar uzturēt, sastajā pantā un septītajā izcēlās strīds, bla, bla, bla, Un Ābrams teica Latam, lai nebūtu strīds starp man un tev, starp maniem ganiem un taviem ganiem, jo mēs esam brāļi. Ābrām, Ābramam bija atklāsme, un ne tikai tāpēc, ka viņi bija asins radnieki, bet kas starp tuviem vienas miesas locekļiem nav jābūt strīdiem. Un lai pierādītu, ka viņā bija izcils gars, esot kā vecākais, kā tas, kur runāja ar Dievu, kam ir sirmāka bārda, kas ir redzējis, kā tas puišals ir uzaudzis uz viņu rokā. Viņš aiziet un pasaka, izvēlēs tu jauneku. Viņš atsakās no savām tiesībām un palaiž jauno, kurš fišku nerubīdams – nesaprastams, kas notiek, pasaka, o, un izvēlās sev kā jau jaunie, uh, paņem labākās ganības sev. Kāpēc Ābrahāms varēja iedot viņam pilnīgu brīvību? Ja tu ies pa labi, es eju pa kreisi. Ja tu ies pa kreisi, es eju pa labi. Ābrams zināja, kurš ir tas, kas viņu svētī. Viņam nebija jānokož kādam darbs, viņam nebija jāizkonkurē kāds. Viņam bija atklāsme, kurš ir viņa svētītājs. Ej uz savām zaļajām ganībām. Ja tu aizies bez Dieva, viņš nokautīs. Ej uz tuksnes, ja tu būsi ar Dievu, viņš kļūs zaļs. Amen? Ļoti vienkārši atklāsim. Viņam nevajadzēja pārgraust kā karjeristam rīklu. Un viņā mājoja un ap viņu māja Kristus garš, kas necīnījās par savām tiesībām, jo zināja, tu esi mana taisnība, mēs dziedājam dziesmas, vai ne? Tu esi mans aizstāvs. Tā ir atklāsme par Dievu. Viena no atklāsmēm, ko Dievs ļoti spēcīgi ir runājis manā dzīvē, necīnies par savām tiesībām. Es esmu tavs aizstāvs. Un atkal es eju uz Ēģipti. Jaunā derība arī saka, ticīgais tiesājās, ar, tiesājās savā starpā. Un šausmas vēl pie neticīgajiem brāļu starpā nevajag būt naidam. Ja kāds grib būt Ābrahāma bērns, sako tētīšu paraugam. Amen. Strīdas gadījumos. Amen. Ja kāds grib būt Ābrahāma bērns, nestāvi ar aiztaisīt muti, ciet, dar, da, dzied Abrahām dziesmas. Upurē. Mēs tūlīt pieskarsimies vispār kaut kam dullam klāt. Tātad Ābrahamam bija atklāsim, kas ir viņa svētītājs un tiesība aizstāvs. Es nolasīšu uh, ok, kur bija pa to vairogu. Labi, tas būs tālāk. 14. nodaļā eh, rita dzīve tālāk. Abrahams slavē Dievu, eh, pielūdz Dievu, nes upurs Dievam. Un, pa cik viņš to visu dara, klausies. Pa cik viņš to visu dara, Dievs redz, šitas vīrs man patīk, es viņam atklāšu kaut ko vēl vairāk. Es viņu vedīšu soli tālāk. Reizēm ir tā, ka man nav Dieva vadības, es, ne, nu, es nevaru iet tālāk, es nedzirdu tā kunga balsi. Kāpēc? Varbūt sākumā vajag iziet. Varbūt vajag paklausīt. Varbūt vajag atvērt muti. Varbūt vajag atvērt maku. Varbūt vajag atvērt sirdi. <laughs> Amen? Un pēc tām iet un kliegt pēc bonusiem. Nevis tā kā lats, Man pienākās bonus, man pienākās, es gribu to labāko daļu. Ja? Nu, ej. Uj. Jūs zināt, kā Latam beidzās dzīve. Ja? Jūs zināt, ja? Sieva sāls taps, meitas piedzird tēvu, pieguļ, amale, amalekieši un kas no viņa tur cēlās. Tikai padomā. Vienas krustceles. Vienas dzīves krustceles o, tur pie Sodomas ir foršāk. Ja? Abrahams jau ar, Abrahams arī pie, pieļāva to kļūdu, aizgāja uz Ēģipti. Bet, nu, Dievs pasargāja. Tālāk. Uh, eh, Abrahams un desmitā tiesa. Uh, kuram pirmam bija atklāsuma pēc bībeles par desmito tiesu no cilvēkiem? Abrahamam. Abrahāms ir bauslība? Ticība. Kāpēc? Kāpēc Abrahāms tur? Labi, lasam to notikumu. 1. mūsu 14, 17 līdz 24. Pa dziedāšanu man vēl piekrīt, par upurēšanu man piekritīs. Pa desmito jau ir uh, skarbāks temats, jā, it kā. Skaties, 17. Un Sodoms ķēniņš gāja tam pretīm savus ielējā. Citiem vārdiem sakot, tur bija kauja, kurā bija iesaistīts Sodoms ķēniņš un apkārtējie pagāni ķēniņi. Sodoms ķēniņa vārds ir 1. mūsu 14.2 bēra, bēra, divi personāži bēra un Mel, Melshī, ebreiski Malkī Cedek, Cedek, Mel, mēs <laughs> lāt, Melkitsedeks, Malkitsedik. Un uh, Melkit, <laughs> M, Melkitsedeks, <laughs> Melkisedeks. Notiek nu, cīņa. Cīņā uh, Abrahāms gūst uzvaru pār tur tiem neliešiem. Un tagad skatieties. Atnāk apukaļ jums ir jāsaprot, tā ir cīņa, tas ir karš, tā ir liela uzvara, tur ir laupījums, tur ir gūstekiņi, tur ir ordeņi, tur ir lēns, tur ir pateicības raksti, tur cilvēki bučo priekš, pakaļ un rokas. Jūs domājat, nē, izrauj ārā un iznāk divi ķēniņi. Iznāk bēra, bēra sodoms ķēniņš, sodoms ķēniņš. Un Mel, <laughs> Melhisedeks, Salems ķēniņš. Un Salem ir Jerusalem, iepriekšējais nosaukums. Ja? Un, skaties, un Melhi, 18. Un Melhisedeks, salēms ķēniņš, iznes vīnu un maizi. <laughs> Kur mums ir vīns un maizi? Nu labi, mums nav vīns, bet mums ir maize un sula. Kur mums ir tas? Vakarēdienā. Ko simbolizē vīns un maize? Kristus mies. Kristus upuri. Un iznāk, iznes vīnu un maizi, un trešo lietu, ko viņš iznes ārā. Svētības vārds. Ja? Un bēra iznāk, ka visu pompos un saka, o, tu, tu, viss, jā, es tev bagātības mantas, visu tur piedāvā, ja? Un notiek tā, ka Ābrams pieņem maizi, vīnu un Melhisedeka svētības vārdus. Un skaties, kas ir Melhisedeks. Bet bēru viņš noraida, ja jūs lasīsiet tālāk, ja? Viņš pasaka, lai man, es zinu, kurš ir mans svētītājs. Es nepieņemšu bēru no tevs svētību ej to visiem saviem greznumiem un mantām. Un Melhisedeks bija trīs vienā, kaut kas ļoti unikāls. Numur viens, viņš bija ķēniņš, amen? Viņš bija Salems ķēniņš, Jeruzalems ķēniņš. Numur divi, viņš bija uh, visaugstākā dieva priesters. Un uh, vārds Salem ir no ebreja vārda šalom šalom. Šalom ir miers. Viņš bija miera ķēniņš, un viņš bija Malkī Cadek. Cadek ir taisnais. Viņš bija tā, kung, viņš bija uh, tā kunga priesteris, viņš bija miera ķēniņš, un viņš bija taisnības ķēniņš. Kam šādu titulu vēl ir bībelē, visā bībelē? Viena persona, Jēzum Kristum. Vairums bībeles studentu, uh, kas nav iegrimuši strīdos, uh, ir viens prātis, kad vai nu tā ir Jēzus teofānija, uh, paskaidrošu, kas ir teofānija, <laughs> tas ir kaut kas uh, no biedējošām svētrunām tradicionālajām, ja? bet teofānija nozīmē dieva iemiesošanos, uh, kad dievs iemiesojās cilvēku ķermenī. Un ir doma, ka tas ir bijis tas kungs, un vēstule ebrejiem ļoti precīzi Jēzus apskat šos jautājumus. Lai vai kā, lai vai kā, viņam bija tie paši tituli, kas mesijam. Un Ābrahāms pieņēma no viņa svētību un deva desmito viņam. Nevis no salaupītā, bet no visa, kas viņam piederē. Tu dzirdi? Un Ābrahams Melhisedeku atzina tam, kam tu dod desmito, tu atzīst viņu pa augstāk stāvošu nekā esi tu. Ja tu gribi būt Ābrahāma bērns, pareizāk sakot, nevis ja gribi būt, Bet, ja tu esi Abrahām bērns, tad dari Abrahām darbus. Dzirdi? Ja tu esi Abrahām bērns, dari Abrahām darbus. Varbūt tev ir ļoti jauks mācības pa desmito. Varbūt tu jau sen visu zini un dari. Un tad, kad tu pienesi desmito, tu nekļūdīsies, ja tu viņu pienesīsi kungam Jēzum Kristum. Nesaki, es dodu savu desmito, nē, tu vari teikt, un tas daļēji varētu būt pareizi. Es dodu draudzē. Kas ir draudz? Kristus, mies. Dodot Kristus miesai, es dodu Kristum. dod Mil, Milhizedekam, dod miera un taisnības ķēniņam. Un dod tur, kur tev ir maize, kur tev ir vīns un kur tev ir svētības vārdi. Parasti, visbiežāk, tas ir draudzē. Amen? Dievs saka, nedod savu desmito, kur un kā pagadās un kā tev ienāk prātā. Ir vietas, kur es esmu nospraudis, svētījis un pateicis, kā man būs dziedāt un kur man būs pienest. Plus vēl, parasti arī draudz ir vieta, kur mēs ņemam dalību svētajā vakarēdienā, kur ir maize un vīns. Ja tu gribi dot bāreņiem, nabagiem, bērniem un tā tālāk – Aleluja, uz priekšu. Bet tā nav desmitā. Zirdiet, ko es jums saku? Šis, diemžēl, ir bijis slidens temats. Es pie viņa neizkavēšos. Es sēju tev pārdomu sēklas iekšā. Seko līdzi, ko darīja Abrahāms. Es gribu sekot Abrahāmu tēvu pēdām. Amen? Ok, ejam tālāk. Tālāk, kad Abrahāms izdarīja visu šīs lietas, tad 15. nodaļā tu redzi, ka tālāk ejot viņam ar Dievu un soli pa solim paklausot, atklājās vislielākā, vislielākais Dieva noslēpums, es tā varētu teikt. Un tā ir Dieva derība ar cilvēkiem. Tā ir Dieva derība ar cilvēkiem. Tā ir Dieva derība ar cilvēkiem. Un skaties, kas sāk, kādi pirmie derības nosacījumi. Pēc šiem notikumiem tas kungs runāja uz Ābramu, vēl joprojām Ābrams, viņam parādīdamies un sacīdams, nebīsties Ābrām, es esmu tavs vairoks un tava alga ir ļoti liela. Pirmais derības drošība un garants ir, ka pats Dievs ir tavs un mans – vairoks. Vai tas būtu finansiālais, vai garīgais, vai emocionālais, vai pret ķermeni fiziskais. Tu dzirdi? Nebīsties. Pretējais ticībai ir bailes. A Dievs savā derībā pasaka, nebīsties, es pats esmu tavas derības garants. Uzticies man uzticies. Un tā alga ir ļoti liela. Es nevien tev sargāšu, bet ja tu man paklausīsi, tava alga ir ļoti liela. Ir balva, ir alga. Ir balva, ir alga. Un skaties, viss šī, šīs dienas tādas vēstas kulminācija. 1. mūzes 15.6. Un Ābrāms uzticējās tam kungam, un Dievs to viņam pieskaitīja par taisnību. Tikai tāpēc, ka šis pagānu pagāns uzaudzis starp pagāniem. Varbūt ir dzirdējis no Ādama, no tur nostāsts eh, nu, no sentēviem par Dievu. Bet tikai tāpēc, ka viņš uzticējās Dievam. Ne tāpēc, ka viņš deva desmito. Desmitais bija ticības darbs. Bet sirds darbs bija, viņš uzticējās Dievam, ka Dievs to, ko viņš ir teicis, viņš domā un ir spējīgs piepildīt. Un Dievam tas tik ļoti patika, ka viņš teica, tas tev tiek ieskaitīts par taisnību. Un kurā brīdī Ābrams noticēja Dievam? Neredzot nevienu apsolījumu piepildīšanos. Nevienu. Godīgi sakot, Dievs viņam bija pateicis, un tur būs zeme, tur būs zeme, tur, nu tiesa gan taviem pēcnācējiem, ja? un es tev došu zemi no turienes, milzīga teritorija, kur Izraels vēl nav dabūjis, vēl joprojām. Es sāktu saukt valsts, man jābaidās, ka man nenovākt, ja? kur teritorija jābūt ir Izraēlam. Ziniet, kāds bija, kad Abrahāms mīra, kāds bija viņa vienīgais īpašums? Tīrums pie Makpēles alas, kurā apbedīja kapiņu. Vienīgais viņa oficiālais īpašums bija. Kur viņa noraks svešā, ja? viņš atpirka Makpēles alu un tīrumiņu tur. Ja? Nu, lai sieviņu apglabātu un pēc tam arī viņu pašu. Tālāk, eh, es neiešu tālāk. Es neiešu tālāk. Tālāk eh, mēs varam redzēt, ka Ābrāms eh, kļuva par Ābrahām un akal tur kļūdījās un akal tur lika kaut kur samaloties, uzkāp uz tā paša grābekļa otrais. Tālāk mēs redzam, ka viņam nomir viņa mīļotā sieva. Tālāk tur piedzīva, nu, pirms viņa nomir, protams, piedzima arī viņa sastrādāja podas ar ko? Ar sievas padomu Eh, sataisīja Išmaēlu, ja? Eh, pamatīgas problēmas sataisīja. Ja? Akal nestaigāja ticībā. Sieva pateica viņam, un viņš jau ļāvās. Es jau nevainoju sievas. Viņš jau ļāvās. Tāpat kā Ādams ļāvās. Ja? Nu, tas kungs man nav attaisījis klēpi. Ja? Apsolījums bija, aleluja bija, dziesmas dziedājām, altārs bija, ugunslāpa lidoja, putens mēs aizdzinām, bērni nav. Ja? Bērni nav. Ej gul ar man kalponi. Nu, ko šis? Varbūt gribējās piparotāk laulības dzīvi. Ja? Paklausīja ar. Šai piedzimst bērns. Piedzimst bērns, tā sāk nicināt saimnieci. Ja? Akal podi. Un tad Ābrahāms saka, nu, bet tu taču pati man liki gulēt. Ja? Nē, es tev neliku un tā, tā. Jūtiet meksikāņu seriālu. Kas radīja meksikāņu seriālu? Dievs? O, par visu ir Dieva prāts. Ja? Ha, Dievs ir žēlīgs un pabaroja to meksikānieti, to Abram. Ja? Un arī sārai klēja patvēra, bet viņš nav šī seriāla radītājs. Dzirdi, nepieskaitīsim visus trikus Dievam. Guļa sāra, piedzimst bērns, problēmas vēl joprojām ir. Un tad notiek kaut kāds gadījums, pirms viņam piedzimst bērns, kad Dievs atnāk pie Abrahām un pasaka, tev būs bērns un tā tālāk, un tur divi eņģeļi līdzā, un saka, mēs ejam uz Sodomu un Gomoru. Mums debesīs ir nākus šitādas vaimans un sūdzības par šitām zemēm, ka mēs nolaidāmies uz zemi, pieņēmām vīri izskats, jūs lasiet, jā, cilvēki izskats, un paši gribam aiziet un paskatīties ar savām acēm. Es šito gājienu no Dieva nesaprotu, bet tas ir man prātiņa vaina. Dievs zina visu. Amen. Bet kāpēc viņam kļūt par mani un iet ar savu acu? Nē, nu toči šitie tur bučājās divi īri. Ja? Es to nesaprotu, bet tas parāda uz Dievu nenormālo taisnīgumu. Ja? Viņš pasaka, man jāiet tur kaut ievest kārtību, ir kārdinājums iznīcināt to visu, ja? bet es vēl drošības pēc uzmetīšu aci. Kas ir Ābrahāms? Ābrahāms ir Dieva pielūdzējs. Ābrahāms upurē Dievam. Ābrahāms ir mega apsolījums saņēmis no Dieva. Un te vēl atklājās, ka Ābrahāms ir aizlūdzējs. Jūs ziniet manu piemēru, ka es esmu teicis, ja Dievs būtu pateicis man, es eju iznīcināt Sodomu un Gomoru. Es beidzot būtu pateicis, aleluja, pirms tu to izdari, es varu pateikt, es taču jums teicu, ja? Abrahams. <laughs> Un a, jūs nedomājat, ir ar norāde rakstviet, kur Abrahāms upur vietās ir pēc ebreja teksta, ka viņš sludināja arī atziņu par vienīgo Dievu. Viņš bija arī sludinātājs. Ir tāda norāde. Es nevaru daudz par viņu runāt, jo tur ir jāspēlējās ar tekstiem, kur es neesmu tik dziļi, jā, senajās valodās. Bet tur tās ebreju vārdu saknes ir tā vietās, kur viņš pielūdz Dievu, viņš pa viņu sludināja kā pa vienīgo dzīvi. Mums tas ir jādara? Ir jādara. Ābrahams tā tad to darīja. Ā, mēs to darām visticamāk tāpēc, ka Ābrahām tēvs to darīja. Un, un viņš bija teicis, ja, Un Lats bija teicis, jā, jā, runā vecais, bet es tur sudumā baigi labi iet. Biznes. Ja? Cik reizi tā, kad tu biznes, kad Dievs ir tavs biznes partners vai biznes konsultants? Un tu pasaki, super, man Dievs šeit svētī, man manta vairojās, aleluja, pār mani Abrahāma svētība. Nē, reizēm par tevi bērs lāsts. Sodoms ķēniņš varēja darīt Ābrahāmu bagāti? O, oh, jā. Ābrahāms pateica, ej tu, nevienu kurp siksnu es no tevs neņemšu. Kas ir Ābrahāms? Mūsu tēvs, mūsu paraugs. Kāpēc viņš tāds bija? Tāpēc, ka viņš ir foršs čals un izauga ūrā, kaldēja zemē, pagānos? Nē, tāpēc, ka viņam bija encounters. Viņam bija sastapšanās ar Dievu. Un ziniet, sastopoties ar Dievu, zin, ko viņš iepazina? Ar Dievu var aizlūkšanā tirgoties. Foršā veidā. Ar Dievu. Mans kungs, mans kungs, es zinu, kāda ir Sodoma, bet man tur ir brāļdēls. Un, nu, nu tāds, tu jau zini to pasisto jauneko, kas labākās ganības sev izvēlējās, ja? Bet, bet, bet ja tur būs 50 cilvēki, nu, piedod, ka es esmu uzdrošinājies ar galaktīgas radītāju runāt, ja? Bet, Es tomēr zinu, ka tu esi ne tikai taisns un dusmīgs, bet žēlīgs. Nu, drusciņas tev, kungs, pazīst. Tāpēc, ka tu man piedev tos mēls, tu man piedev tos mēls, ja? Tu redz, kā es ar sāru nesadzīvoju tā īsti, ja? Par ko nav rakstīts. <laughs> bet viņš ir normāls ģimenes cilvēks, ja? Un, kungs, es, es tev, ja? Dievs saka, ok, neiznīcināšu. Abrahams saka, bāc, bet es točin zinu Sodomu un Gomoru. <laughs> Kungs, mirkli, nu, bet ja tur ir 40. Pirms viņš tirgojās, ko viņš izdarīja to kungu un diviem eņģeļiem? <laughs> Piebaroja viņus. <laughs> Labāko teliņu paņēma. Sāra, mudīgi, muciet, mīcīt, pelmeņas, nē, bet tur plāciņas, ja? Un nomazgā kājas un klanās. Tas ir te rakstīts. Dieva vēstnešiem nomazgā kājas, paņem labāko teliņu. Nevis tur, nu, e, vēstneši mums aizvakardienas vistas spārniņi palikuši, ja? Nē, nu, ja tie ir vienīgie upurs, nu, visi kārtībā, bet tur, tur noslaucīsim pūku nost, <laughs> penicilīnu mai, ja? Un šē, tas ir pārdomām, ja? <laughs> Paņem labāko teļu, uzmīts plāceni, nomazgā kājas, pats sēž pie kājām, skatās, kā tie ēd. Jā, un kungs saka, pāc, akal šitas čals ir nes supuri. Bet tad es savām draugam kaut ko neatklāšu. Jā? Draugs pēc tam sāk tirgoties. Kāpēc? To var tikai draugs. To var tikai draugs. Man ir viens piemērs, es pazīstu vienu bīskapu, kuram es zvanu kā draugs bet visi, kas ir zem viņa, <laughs> nu, gandrīz viss, tas taču ir bīskaps. Saprotiet atšķirību? Un es pazvanu, viņiem viņš ir bīskaps. Man, nu, es negribu būt familiārs, bet, nu, nu draudzīgs cilvēks man viņš ir, ja? Un es viņam varu pateikt to, ko neviens zem viss viņa bīskapīs nevar pateikt. Kāpēc? Jo viņš taču ir bīskaps. Kas man? Man viņš ir draugs. Ja? Es, um, es nesēju jūsos familiaritātes sēklu, bet, bet 40 tur būs. Ok, neiznīt. Nu, bet 30. Nu, vecīt, nu, draudzība, draudzība, bet tu man sāc skaitināt. Ja? Nē, ok. Bet, nu, nu vēl vienreiz. Nu, bet 20. Cik viņš nogāja līdz 10? Līdz 10 domāju, nu, kungs, es tev desmito esmu devs, tad desmit tu man dos pretī, ja? Tā problēma bija, ka tur nebija pa desmit, Abrahams kļūdījās savā aizlūkšanu. Mošku vajadzēja iet līdz galam. Tā ir man teorija. Tas ir tāds e, joks, ja? Bet viņš tirgojās. Abrahams bija aizlūdzējis par tiem, kas visticamāk viņu atstūma, izņirdza un pielūdza tūkstots un vienu alku ka tie neticīgie, ja, mēs viņiem tur gājām ar evaņģēliju, vienreiz man šķaudīja, nospļāva acīs. Ja. Kas vēl bija? Kas vēl, aiz, aiz, kas vēl aizlūdz par tiem, kas nezināja, ko dara? Jēzus, tēvs piedod tiem, jo tie nezin, ko tie dara. Tas ir aizlūkšanas gars. Tas ir aizlūkšanas gars. Tēvs, es redzu, ka nāk tavu ties. Es redzu, ka nāk ties par Sodomu un Gomoru. Es redzu, ka tuvojās tiesas diena. Tēvs, bet ja tur ir 50, tēvs, bet varbūt tur nav 50, varbūt 40, 30, 20, 10. Tēvs, varbūt tur ir viens. Jūs saprotiet Ābrahāma sirdi? Jūs saprotiet Ābrahāma garu? Jūs saprotiet Kristus garu? Un jūs saprosiet, saprotiet, kāds ir Dievs kāds ir Dievs. Noslēgumā uh, liecība un uh, kādu laiku apakaļ es gāju pa jūrmalu. Eh, esmu to jums stāstījis. Un uznāca baigais negais. Un uh, tur, kur es biju, bija, bija vēl kaut kāda saule un sāka līt lietus. Un, eh, bet rītīgi, milzīgi, draudīgi tums nāca virsū. Nu, ziniet, tā kā mellos negaisos reizēm ir. Tu vēl esi vēl tajā saulītē un nāk virsū. Un, zini, baigi neumalīgi kļuva. Eh, bet, protams, nu, kas tur liepāja un jūrmala, vai ne? Un es domāju, nu, kad nāks brāziens, tad tur ies vēši, eh, smilts un ūdens, un es dabošu kādu putēs. Un vienā brīdī es uh, saprotu, kad jāiet apakaļ, un starp to milzu tumsu, kas nāca no Liepājas ziemeļiem, no dienvidu bola puses, varavīksni, taka anazi. Taka, taka, pilnīgi taka tāda nogriezta robeža starp mani un to negaisu. Tas bija tik iespaidīgs skats, un, un pēkšņi es tā skatos uz to, un ne, es neko nefantazēju, neko, Dievu nepiesaucu, nepielūdzu, vienkārši kaut ko domāju, un pēkšņi tāda balss ir, ka tu neaizmirst, ka man ar tevi ir derība. Neaizmirst, ka man ar tevi ir derība. Neaizmirst, ka Dievam ar tevi ir derība, kuras svētības tu baudīsi ticot un darot ticības darbus. Amen? Un tad, kad tu ticēsi un darīsi ticības darbus, nevis tikai ticēsi, Tā ir ļauno garticība, amen? <laughs> es ticēšu un drebēšu, ja? Nē, tu ticēs un darīs. Un svētība tev plūdīs pāri. Dzirdi? Nu kā te būs? Kurā ticībā būs? Ļauno garu vai Abrahāma? <laughs> ja? Uh, es aicinu katru vienu uh, atcerēties, kad uh, Dievs, ka ticība uz neredzamo vienmēr ir balstīta nevis uz citu stāstiem, nevis uz citu pieredzi. Tas var stiprināt, tam ir vieta, tam ir jābūt, bet pamatā tas ir, citu pamatu nevar likt, kas ir kungs Jēzus Kristus, kas ir evaņģēlijs, kas ir Dieva vārds. Nemeklē uh, varbūt spilgtākas izpausmes vai daļrunīgāku runu. Ja tev sludināja Dieva vārdu, sadzirdi Dievu vārdu, atsaucies Dievu vārdam, izēj no turienes, kur Dievs tev saka, iziet. Izēj. Un es par svētību. Necenties būt par svētību, ja tu neesi izgājis. Tā ir māžošanās. Ja? Bet ja tu esi atsaucies Dievam ticībā, tēvam, tēvam, tad saka, tēvs, Ne mans prāstā notiek, bet tavs. Tēvs ir mīlošs, bet viņam ir arī griba. Amen. Amen. Tēvs ir mīlošs, bet tēvam ir arī griba. Un tā nav ne mana teorija, nekāda cita teorija. Un ja Dievs izvēlējās Abrahām tēvu mums par paraugu, vai tas būtu desmitais, vai upurs, vai slavēšana. Ziniet, kas ir saistībā ar došanu? Es jums pateikšu vienu, vienu baigo atklāsumu, ko zina ebreji tikai. Tāpēc, ka tas ir viņu valodā rakstīts. Esmu jau jums to teicis saistībā par došanu. Fizisku došanu. Reizē mums ir grūti padziedāt, tas jau ir garīgs upurs, vai ne? Garīgs upurs. Bet ja mums ir garīgi grūti padziedāt, tad varbūt vēl grūtāk, ja fiziski kaut ko no sevis dot. Un Jēzus teica tā, uh, klausies, uh, jūs ziniet to rakstiet, ja tava acs ir, uh, kā tur bija, melna, tumša, ja? Kā tad? Nē, tā ir cita. Tā, ir, es zinu, tā ir pareizi, bet tā es citu domāju. Ja tava acs ir tumša, tad viss tavu mies ir tumšs. Atcerieties to rakstēt. Bet ja tava acs ir gaišs, tad viss tavu, ja? Tas esot ebreju sakāmvārds. Un kontekstā viņš runā, ka tu nevar kalpot diviem kungiem, ja? A, tas esot ebreju sakāmvārds, ja tu esi dodošs, tad tu esi izgaismots un apgaismots. Ja tu esi skops, tu esi tumsā. Vēlreiz pasaka. Ja tu esi dodošs un dāsns, tu esi izgaismots. Tāpēc, kad gaismas tēvs, tā, tā, tā, tu spīdi kur? Savos bērnos, it viss, kas labs, tā, tā, tā, tā, no tevis nāk, ja? Tagad padomā, ak, Dievs, es pats sludinu un baili. <laughs> Kad man ģimene man redz, kādu tēvu es prezentēju. Sīkstais tēvs, tu mūsu namā, atkal skopais, pauls ir klāt, ja? Sīkstulīs, Foršs čalis, bet skops. Mūžīgi mūžos viņš nemainās, nu jau 20 gadus. Ja? It viss, kas sīksts un trūcīgs nāk, no Paula nāk. Ja? Tu sapratīji? Vai es prezentēju Abrahām tēvu? Nē. Vai es prezentēju gaismas tēpa, kur aleluja, gaismas kauns grēks nožēl. Beidz, ja? Tēvs saka, beidz dziedāt, atgriezies no skopuma. <laughs> izēja no skopuma nama. Es saku, nē, kungs, es tev labāk padziedāšu, kas zina, tāds upurs tev būs tīkams. Ja? Izēja no skopuma nama un tad slavē mani. Kāds man dzird? <laughs> Tas ir traki. Vai viņš to saka pārmesdams? Nē, viņš saka, mainies. Mainies. Bet es... Kā būs? Tici un nebīsties nebīsties un tici. Priecīgiem stāvdiem. Ja kāds grib, un viņam ir kaut kādas grūtības, es tevi nelūkšos. Bet ja kāds grib kaut kādu veidu aizlūkšanu, tad es, ja tādi būs, palūkšu uzspēlēt mūziku šodien – Ah, palūkšu kāds brāļs nākt talkā un māsas varbūt uz aizlūkšanām priekšā. Bet tad jums ir jāiznāk priekšā. Es uh, iespējams paprasīšu, pa ko tu gribi, lai es aizlūdzu. Nestāst man savu dzīves stāstu. Es tev gribu būt pa svētību ar savu dāvanu. Ja tev man dāvana nav vajadzīga, vai tu bīsties tik tālu, ka tu nevar iznākt šeit, tad viss ir kārtībā. Ir divi punkti, lai tu neko nesaņemtu. <laughs> ja? Bet, ja tev vajag kaut kādu izraušanos saistībā ar lietām, pa kurām mēs sludinājam, vai vienkārši kaut kas ir uz sirds, ja? tad nāc priekšā, mēs aizlūksim par tevi. Mēs, nezinu visus aizlūdzējus, bet, bet jā, jums ir tāda iespēja. Mārtiņš arī sākumā teica, kad ja kāds nav sastapies ar Jēzu Kristu savā dzīvē, nav izgājis no grēka ielējas, nav izgājis no veciem paradumiem, nav atgriezies no grēkiem, nav pieņēmis Jēzus Kristu, es tev no visas sirds saku šodien, tad pie pie Mārtiņa. Ja? Pie tad pie Mārtiņa. Piesit viņam pie plēc un pasaka, man kaut kas ir neskaidrs, vai es kaut kur esam nos, no, nosprūdis grēknožēlā un ticībā. Ja, ja kāds ir no jaunākiem cilvēkiem vai, nu, respektīvi, kas nav tik sen draudzē nākuši vai kam nav skaidrs šīs lietas, ja, tad es jūs sūtīšu pie evaņģēlista uh, Dinsberga. Okay? Uh, nē, nē, nē, tas viss ir pareizi un tas viss ir ļoti sakārtot un vajadzīgi. Ja? Lai tev nav tā, ka man neviens nepateica, kā pieņemt ķēzi, man neviens nepateica, ko nozīmē uh, atgriezties no grēkiem. Ko tas nozīmē? Tu dzirdi Dievu vārdu, Dievu vārds tevi izaicina, Dievs tev aicina uz pārmaiņām un saka, izēj, izēj, bet atstāj savu to, savu to, savu to. Jā, bet man bail to atstāt. Izēj! Un ja tu negribi iziet, tad ne pie Mārtiņa. Nu, ne jau pie Mārtiņa, bet uh, pie viņa kā pie Jēzus pārstāvi. Jūs saprotat? Tiem, kam vajadzīga atgriešanās no grēkiem un ticības sākums. Bet tie, kas vēlās kādu aizlūkšanu, tad droši nostājieties un, un, un, un nāciet, es aizlūkšu par jums. <clears throat> Jūs gaidat, ā, nu labi, es ne tā pateicu. <clears throat> Tiem, kam vajadzīga aizlūkšanā, nāci droši priekš. <laughs> okay. À. Redziet, uh, ir divi varianti, kas tagad notiek. Vai nu tev nevajag aizlūkšanu? Vai nu tu baidies iziet no savu tēvu nav? Amen? Un uh, super. Ja ir iznākuši cilvēki, tad vajag uzspēlēt uz klavierēm. Ja? Un uh, es gribu lūgt arī jūsu palīdzību uz aizlūkšanām. Zani un Andris. Mārtiņa, es gribu lūgt arī tev uz aizlūgšanām palīdzēt, palīdzēt. Un katram vienam, kam sirdī ir, ja, varat, mēs varam izdarīt, kad mēs katrs varam viņus nostaigāt. Varam pieiet pie kur? Es piešu pie visiem, ja? Un kas sirdī ir aizlūgt un tā tālāk. Un pārējie, ja, jūs vienkārši esiet aizlūgšanās vienā prātā palīdzēt par cilvēkiem. Jo šis nams jau nav tikai slavēšanas, pateicības un upurnams, bet arī lūkšana nams visām tautām. Amen? Un ja viņiem ir vajadzīga aizlūkšanas palīdzība, eh, tad es pazemīgi aicinu jūs man palīdzēt par viņiem aizlūkt. Ok? Ja? Un nesiet vienaldzīgi. Nesēdiet vecā tēva ielējā nesēdiet netaisnības ielē, ja? nesēdiet pasivitātes ielē, ja? Gaisums tēvs dod visu to labāko, visu to svētīgāko, visu to laidzīgāko. Ar vienu nosacījumu, ja mēs pie viņa nākam. Amen? Amen. Un vēl es gribu pateikt vienu redzējumu, kas man bija par draudzi sākumā Pēdējā laikā vēlns ļoti dīvainas idejas pa draudz sēja cilvēku prātos. Un uh, es domāju, ka jūs uh, visi esat redzējuši saulespuķi. Esat siemuškus, kuri? Visi nav. Skaidroju tiem, kas nav redzējuši. Uh, tāpēc, ka viena piekdaļa tik pacēla. Ok, kuri redzējuši saulespuķi? Tas taču nav grūti pacelt roku. Iedomājies, ja grūti pacelt roku, tad cik grūti ir iznākt priekš, jūs esat varoņi. Un es redzēju saulespuķi, un saulespuķi bija pilna ar sēkliņām, ar siemītēm vai ar saulenēm. Un, un reizēm draudz ir kā saulespuķe. Draudz var uzlūkot arī kā saulespuķi, kur ir viena puķe, kas zied, ja pār viņu nāk gaisma un saule – un viņi salikt tur viss kopā, cieši, cieši kopā. Bet reizēm ir tā, ka salspuļu cēkliņas ir izrauts ārā. Dzirdi? Kas viņas izrauj ārā, neskaitot man un tevi? <laughs> putni. Kas ir putni? Ābrahāms, kad uztaisīja kad Dievs Ābrahamam pateica, klausies, Kad Dievs Ābrahamam pateica, es esmu kaut ko, es tev svētīšu un es esmu tev kaut ko sagatavojis, viņš Ābrama, Ābrahamam teica, paņem trīs gadu vecu teli, tur balots vai dūji bija un kazlēns, man liekas, ja? Mēs neizlasījām, bet tas ir pirmā mūzes 11. nodaļās. Un Abrahams to sagatavoja, sacirta pirms atnāca tas kungs, kas pirms tumsu un lāpa nolēdās? Kas tur notika? Atlēdās. Kas atlēdās? Putni. Un Ābrahāms paķēra panikā, ka viņi varētu uzklist virsū viņa upurim Dievam. Ko viņš izdarīja tiem putniem? Viņš patriec viņus prom. Viņš sargāja savu derības daļu ar ar Dievu. Mīļais, nu, tu nevari būt pasīvs. Tu nevari būt pasīvs. Tu nevari būt pasīvs. Ir brīži, kad tev ir jāņem kruķis un jāvālē visiem putnēm pa smadzenēm, pa mugurām un jāizlauž spāni. Es mīlu dabu, es runāju pa vēlu spēkiem. Un tu nevari ļaut putnēm vīt līgstas sev galvā Tu nevari ļaut savu galvu izmantot par nakts un dienas podu. Ļaujot vēlnam iekakāt iekšā, kaut arī viltīgā un slidenā veidā, bet mēslas. Amen. Tas ir tavs un mans pienākums. Mēs aizlūksim un tad... Uh, Un tad vienu dziesmu pa tēvu vēl nodziedāsim. Okay.